Եթերում դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Դպրոցներում տարվող աշխատանքը երկկողմանի է եւ հաջողությունը ապահովվում է միմիայն աշակերտ ուսուցիչ հարաբերությունների բոլոր առանձնահատկությունները հաշվի առնելով։ Բովանդակային առումով յուրաքանչյուր առարկայի ուսուցում պետք է բավարարի տվյալ ժամանակի պահանջները, միաժամանակ աշակերտների մեջ ձևավորելով այդ գիտելիքներն օգտագործելու հմտություն ու կարողություն։ Մեր երկրամասը միշտ էլ աչքի է ընկել իր առաջնակարգ մանկավարժներով, ովքեր իրենց ազգօգուտ աշխատանքով մնայուն հետք են թողել Արցախի տարեգրությունում։ Այսօր էլ ուսուցչական հզոր բանակը շարունակում է ոլորտում ստեղծված լավագույն ավանդույթները աշակերտներին տալով գիտելիքներ եւ նրանց դաստիարակելով հայնասիրության ոգով։ Օրվա իմ զրուցակից Ասկերանի շրջանի Խաչենի Ղազարու Սաղայանի անվան միջնակարգ դպրոցի հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի Նաիրա Սարինյանը մեկն է այդ մանկավարժներից։ Մայրենի նվիրալի կարծիքով մայրենի լեզվով տարվող դպրոցական բոլոր առարկաների ուսուցումը պետք է նաեւ լինի մայրենի լեզվի դասավանդում, իսկ հայոց լեզվի եւ գրականության մասնագետների աշխատանքը պետք է առանձնանա իր գրավչությամբ, քան ցանզի մարդը իմացության բանալի մայրենիով միայն կարող է գիտելիքների ամբավ գանձերին տիրանալ։ Ուրեմն դպրոցում աշակերտների կողմից մայրենի լեզվի գանձերի եւ լեզվի տրամաբանության գիտակցական յուրացում պետք է կայանա, որը կբերի անանց սեր մայրենիի նկատմամբ, իսկ մեր լեզուն մեր հայրենիքն է։ Քանի տարի է որ դասավանդում եք։ 31-րդ տարին է որ դասավանդում եմ մեր Խաչինի միջնակարգ դպրոցում։ Հիմնական բարձր դասարանցիներին։ Հիմնական բարձր դասարանցիներին 9, 10, 11, 12-րդ դասարանցիներին եմ դասավանդում։ Ես ուրախանում եմ որ մեր գյուղում եմ դասավանդում։ Այսինքն ձեր հայրենի գյուղում։ Մեր հայրենի գյուղում, այն գյուղում, որտեղ ես միջնակարգ հավարտել եմ եւ աշխատել եմ իմ ուսուցիչների հետ։ Ներկա մոմենտում իմ սաներն են ինձ հետ աշխատում։ Այսինքն այդ բարի գեղեցիկ ավանդույթը ավանդույթը շարունակվում է, շարունակվում է։ Ես սիրում եմ մեր գյուղը, ճաշտում եմ, որովհետև մեր գյուղը ունեցել է եւ ունի խելոք գիտնականներ Սերգեյ Սարինյան, Սևա Կարզոմանյան, Շաքարյանը, Եվ ընդհանրապես գյուղի դպրոցում սովորող աշակերտներն էլ միշտ էլ հաջողության են հասել, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում են սովորում եւ դրանով էլ եք իհարկե մենք հպարտան։ Ունեք այսօր բուհում սովորող ծեր շրջանավարտների։ Այո, շրջանավարտների։ Հայոց լեզու գրականությունը դրա ունենք, ունենք։ Իմ տղան էլ է սովորում համասարանի ճարտարագիտական բաժնում, հերահաղորդակցության բաժնում, ճիշտ է վարձով է ընդունվել, բայց հիմա գերազանցիկի թոշակ է ստանում։ Ունենք նաև ճարտարագիտականում սովորող էլի աշակերտներ, եւ լեզվագրական ֆակուլտետում, եւ ճարտարագիտականի, եւ ուսումնարաններում են սովորում։ Նրանք մեզ չեն ամաչեցնում։ Մենք ուրախանում ենք ունենք նաև լավ սովորող ավարտած մասնագետներ հիմա մեզ հետ աշխատում են այո ներթափողը կա կա ներթափողությունը կա եւ ընդհանրապես կոլեկտիվը ունի շատ երիտասարդներ այդ դրանով ենք մենք հպարտանում եւ ուրախանում մենք էլ տալիս ենք նրանց այդ մուտքը որ เป զի մեր կոլեկտիվը այո լավ օրինակ որ เป զի երիտասարդները աշխատեն որովհետեւ մենք պետք է արդեն թոշակի անցնենք բայց մեր տեղը պետք է գրավեն լավ մասնագետներ։ Լիզարինա, այսօր դպրոցում այնքան էլ հեշտ չէ դասավանդել, որովհետև կրթությունը միշտ էլ որակյալ եւ ժամանակակից լինելու պահանջ ունի, այսօր առավել եւս։ Ճիշտ է։ Ինչպես է դասը արդյունավետ կազմակերպում։ Ինչպիսի որակներ պետք է ունենա վերջապես ժամանակակից ուսուցիչը։ Այս ժամանակակից պահանջներին մենք համահունչ ենք, օգտագործում ենք են պահանջվող ձևերը, մեթոդները, եւ առաջի հերթին պետք է մասնագետը պատրաստ լինի իր մասնագիտության մեջ եւ տարված լինի եւ մինչեւ վերջ անգամ չասի որ երկար տարիների ասենք թե աշխատանքային մենք փորձ ունենք այլ պետք է անընդհատ պարպտանք անընդհատ ինչ որ նորություն գտնենք ինքնագործությունը կոնկրետ ձեր պարագայում ինչպես է կազմակերպում Ինչ եք օգտագործում։ Մեթոդական գրքեր ենք օգտագործում։ Ես չեմ ཐակցնում այն հին մեր հայոց լեզվի գրքերից էլ եմ օգտվում, ժամանակակիցից էլ եմ օգտվում, սակայն այն հին գրքերը ես ավելի եմ գերադասում որովհետև այնտեղ ավելի པարզ է տրված ձեռնարկները։ Մենք ունենք մեթոդական գրքեր, անպայման եւ բարարաններ, եւ մեթոդական, եւ երլոցական, եւ քննադատական։ Պետք է պատրաստ ուստի չմտնի դասարան, որ աշակերտը հարց տա կարողանա պատասխանել յուրաքանչյուր հարցին։ Իսկ աշակերտները հետաքրքրասեր։ Այո, կան հետաքրքրասեր աշակերտներ, ցավոք սրտի շատ քիչ են, որովհետև ամեն մի դասարանում կա 4-5 աշակերտ։ Ամենաշատը 8 աշակերտ, բայց էլ ընկերների քնտրողներ կան, մենք քնտրում ենք եւ մենք հաջողության ենք հասել անկան օլիմպիադաներում, տարբեր առարկաներից մենք հպարտանում ենք մեր աշակերտներով։ Թեկուզ այս փոքրիկ կազմի մեջ է, բայց ունենք լավ աշակերտներ, որոնցով մենք հպարտանում ենք եւ մեր հույսն են։ Ապագայում էլ իրենք նորից կվերդառնան մեր դպրոց կոլեկտիվը եւ չեն կպահեն մեր գյուղը, այս գլխավորը այս է մեր երազանք հայրենասիրություն, միայն հայրենասիրություն։ Իսկ առաջինը հենց սկսում է մեր օջախից, մեր բնորանից, մեր գյուղից, մեր դպրոցից եւ մեր աշակերտներից 75 թվականից մինչև 83 թվականը աշխատել եմ մանկավարժական ինստիտուտում, լեզուգրականության դեկանատում, հետո ամբիոնում եմ աշխատել մեր դասախոսների հետ։ Ես պաշտում եմ իմ կոլեկտիվը, ես չեմ մոռացել։ 84 թվականից ես աշխատում եմ Խաչինի միջնակարգ դպրոցում Մեծ է գեղարվեստական գրականության կրթադաստիրակչական նշանակությունը դպրոցականների մտավոր, հոգեկան ու բարոյական կարողությունների զարգացման գործում։ Գեղարվեստական գրականությունը կախարդանքի ուժով արտացնում է պատանի ընթերցողի մեջ հույզեր ու զգացմունքներ, թև տալիս նրա երազանքին։ Աշակերտը գեղարվեստական ընթերցանության միջոցով զարգացնում է իր բարապաշարը, մշակում բանավոր եւ գրավոր խոսքը։ Որքան հարուստ է աշակերտների բարապաշարը, այնքան զարգացած է նրանց խոսքը։ Նկատենք, որ բարապաշարի հարստացումը կատարվում է հանրակրթական դպրոցի բոլոր օղակներում եւ դժվարին այդ գործընթացում առանցքային է հայոց լեզվի եւ գրականության մասնագետների նպատակասլաց աշխատանքը։ Որ ժամանակը կառանձնացնեիք որպես եւ ուսումնական գործընթացի եւ դպրոցի վերելքի տարիներ սովետական ժամանակաշրջանի կրթությունը ավելի գովելի էր ավելի ճիշտ էր։ Ես ճաշտում եմ։ Հիմա ի՞նչն է խանգարում, ասենք, ունենալ նման կուր համակարգ ըստ ձեզ։ Միգուցե այս ժամանակակից բոլոր տվյալները, միգուցե երեխաների հետաքրքրության օբյեկտը ուրիշ է, հերոստացույց է, համակարգիչ է։ Առաջվա մեր աշակերտները ոչ մի պատմական, հերոսական վեբ բաց չեն թողել, բոլորն էլ ընթերցել են։ Եվ դա պարտադիր է եղել, եթե նրանք ընթերցած չեն եղել այդ պատմական ստեղծագործությունը, ապա բարձր գնահատական չեն ստացի։ Բայց հիմա ստիպողաբար, անգամ ասում են գնահատականի վրա կազդի անպայման, եթե դու գեղարեստական միևնույնն է զգում ենք որ հերացել են ընթերցանությունից իսկ դա շատ ցավալի երևույթ է շրջանակը լայն է բայց բայց նրանք չեն իմանում որ առաջին գիտելիքը տալիս է ընթերցանությունը գիրքը գիրքն է մեր ամենամոտիկ բարեկամը առաջինը պետք է դա ընթերցել որտեղ ինչ որ ունենք ամբարված է, սա բնական է որ տալիս եմ ես գիրք։ Համակարգիչը ինչպես եք օգտագործում դասերին։ Համակարգչի ունեցած հնարավորությունը։ Համակարգչից օգտվում ենք, այո, եթե անցնում եմ ես նկատի ունեմ լեզուգրականությունը, այնտեղ համապատասխան դասաժամերին, ճիշտ ասած համակարգչից մոտիկ չեն, մասնակիցը գալիս, խնդրում եմ, գալիս են օգնում են եւ լեզվի դասերին, եւ գրականության ժամերին, այո, գրողների ստեղծագործությունները, ես նաեւ ուրիշ տեղեկություններ եմ հավաքում այլ գրքերից, բայց միևնույն ժամանակ ես ցանկանում եմ երեխան նաև օգտվի համակարգից, որտեղ դա ժամանակակից խնդրեմ է եւ պետք է նրանք տիրապետեն։ Եթե մենք լրիվ չենք տիրապետում, մեր երեխաները պետք է անպայման թերապետեն։ Ինչպիսի միջոցառումներ կազմակերպում լեզվին, գրականությանը, ընդհանրապես առարկային նվիրված։ Այո, մայրենիին նվիրված բաց դաս են կազմակերպել հենց իմ դասարանում։ Շատ գեղեցիկ միջոցառում էր հայնասիրական թեմաներով, ռազմական թեմաներով, հետո տունորերին անպայման այդ միջոցառումները, հետո մեր նահատակների, հերոսների, այո, նվիրված նրանց ծննդյան տարելիցին, հետո մահվա օրվան կապակցությամբ շատ միջոցառումներ։ Այսօր էլ ունենք միջոցառում։ Մեծ հաճույքով բազդաս եղել մաթեմատիկայի համարյա հակեցված է միջոցառումները շատ-շատ են։ Շրջանային հանրապետական մրցումների մեր երեխաները համարյա ամեն մրցումի մասնակից են։ Ասմունքի մրցույթում տեղ են գրավել մեր երեխաները։ Եկեղեցու պատմությունից հանրապետական փուլ ինքնուսուց, պարով Մերի Արզումանյանը առաջի տեղ է գրավել հանրապետությունը Պաչմիրուկում։ Ցեղասպանության հայրամյակին մենք ունենք ծրագիր, յուրաքանչյուր դասղեկի հանրարարված է, այդ աշխատանքը կատարվում է։ Ինչն է խանգարում այսօր ուսուցչին եւ ինչն է օգնում։ Ընդհանրապես մեթոդական գրքերը շատ քիչ են իհարկե։ Եվ արդեն 30 տարի է դասավանդում եմ, ես եմ փնտրում ինչ որտեղից գտնել, այդ մեթոդական գրքերը մեզ չեն հասնում։ Աշխատում ենք, եթե ամսագրերում լինում է օգտվել, ցանկալի կլինի գոնե այս երիտասարդ մասնակիցների համար այս մեթոդական գրքերը առանձնապես հայոց լեզվից, որտեղ հայոց լեզուն բարդ առարկա է, որպեսզի իրենց ձերքի տակ ունենան, իրենք էլ ուրիշ գրքեր չթերթեն, միանգամից օգտվեն այդ մեթոդական գրքերից։ Ուսուցիչի համար հարգանք ունենանք։ Այս է ամենա բարձր որակն է, որև հետև երբ ուսչին ռաբի էին անվանում, գլուխ էին խոնարում նրա առաջ։ Այդ հարգանք պետք է ունենանք։ Նախ առաջինը մենք պետք է այդ հարգանք ստեղծենք շրջապատում։ Ուսուցչի հեղինակության անկումը ինչ հիմքեր ունի, որտեղից է գալիս, ընտանիքից, հասարակությունից, թե բոլորը միասին։ Գիտեք, եւ ընտանիքից իհարկե, եւ հասարակությունից դրանք պետք է զուգակցված լինեն։ Ես հիշում եմ, երբ ես սովորում էի, անունը չեմ տալիս, ուսուցիչը ինձ ցածր էր գնահատում կենսաբանությունից եւ միշտ նեղվում էի։ Եվ գիտեք իմ ծնողը ինչ էր ասել, ասում է դու վեց ստացիր վեց գնահատական ստացիր, որ քո ուսուցիչը քեզ 5 նշանակի։ Եվ դա եղել է ինձ համար ես ինչ իմանամ մի կանոն, մի օրենք, ուղեցույց, որ เป զի ավելի բարձր գնահատական ստանա, որ ուսուցիչը ինձ բարձր գնահատի։ Հետո ես զգացել եմ, որ ես եմ մեղավոր ինչուպես ուսուցիչն եմ թերակնհատում։ Սակայն հիմա այդպես չի։ Հենց որ դիտողություն եք անում զգում եք, որ ինչ որ դժգոհության ալիք է բարձրանում, որ ինչու մեր երեխային ցածրեք նշանակում, բայց յուրաքանչյուր մասնագետ էլ ցանկանում է որակով Իհարկե, իր աշխատանքի արդյունքը բարձր լինի։ Այո, դե մեր աշխատանքի որակը երևում է մեր աշակերտների մեջ։ Իսկ ինչ որ մենք հանարարում ենք ընդհակառակը ոչ թե նրանք պետք է պաշտպանեն երեխային, այլ համահունչ լինեն մեզ հետ, որ ճիշտ է ասում ուսուցիչը։ Ուսուցիչ չի կարող պատահի, որ չցանկանա ունենա գերազանց աշակերտ, լավ աշակերտ, հետագայում լավ մասնագետ։ Ինչպես դերձակը շորը կարում է, չէ՞։ Կցանկանա, որ այդ շորը ինչ որ դեֆեկտով լինի եւ չընդունեն Դպրություն հաղորդաշարի օրվա հյուրն էր Ասկերանի շրջանի Ղազարոս Աղայանի անվան միջնակարգ դպրոցի հայոց լեզի եւ գրականության ուսուցչուհի Նաիրա Սարինյանը։ Եթերում դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Օրվա եթերաժամը կավարտենք ԼՂՀ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության լուսարար գիտակրթական թերթի հերթական համարի տեսությամբ։ Որպես բարի մեկնարկ նոր ուսումնականի Լուսարարը առաջին էջում տպագրել է ԼՂՀ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասարյանի շնորհավորանքի խոսքը, ինչպես նաեւ ներկայացրել ցավալուն հարցազրույց գերատեսչության ղեկավարի հետ, ուր առանձնացվել են անցած տարում կատարված աշխատանքները եւ այս ուսումնականում իրականացվելիք ծրագրերը։ Օգոստոսի վերջին շաբաթը ավանդաբար հանրապետության բոլոր շրջաններում եւ մայրաքաղաք Ստեփանակերտում անցկացվում են մանկավարժական աշխատողների խորհրդաժողովներ։ Այս տարի մանկավարժական հավաքներին մասնակցել են Արցախի գրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը, փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանը, գրթության պետական տեսուչ Սոս Արզումանյանը, Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրիկ Հարամյանը խորհրդաժողովներում ամփոփիչ խոսքով հանդես է եկել նախարար Սլավա Ասարյանը։ Կրթության ոլորտի մի առանձնահատկությունն էլ այն է, որ ի տարբերություն մյուս գործընթացների, որոնք ունեն սկիզբ եւ ավարտ, այն ավարտ չունի։ Ամեն անգամ ձերբերումների հետ մեկտեղ նշում ենք առաջիկա խնդիրները, որովհետեւ գիտենք, մեր երկրի ապագան կերտողներն ենք մենք կրթական բոլոր աստիճաններում նախ նախադպրոցականից մինչև հետբոհական մասնագիտական կրթություն։ Իր խոսքում նշել է Սլավա Ասարյանը։ Օգոստոսի 19-ից 21-ը Ստեփանակերտի համար երկու հիմնական դպրոցում կայացան ԼՂՀ հանրակրթական դպրոցների շախմատի ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ եւ սեմինար պարապմունքներ հանրապետության դպրոցների շախմատի 217 ուսուցիչների մասնակցությամբ։ Առաջին փուլին վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցեցին այն ուսուցիչները, ովքեր պետք է քննություն հանձնեին եւ հավաստագիր ստանային, այսինքն նրանք, ովքեր նոր են սկսել ուսուցանել շախմատ առարկան, ինչպես նաև նրանք, ում հավաստագրերի ժամկետը լրացել է։ Նշենք, որ հավաստագրերը Հայաստանի Հանրապետության շախմատի ակադեմիայի եւ ԼՂՀ կրթության, գիտության, սպորտի նախարարության համատեղ որոշմամբ տրվում է 1-ից 3 տարի ժամկետով կախված տվյալ ուսուցչի ստացած գնահատականից։ Դասընթացներն անցկացրին Հայաստանի Հանրապետության շախմատի ֆեդերացիայի մեթոդիստ Սամվել Միսակյանը, շախմատի կրթական հետազոտության հնարավորությունների կենտրոնի աշխատակից հոկեբան Անժելա Սարգսյանը, Վանաձորի շախմատի դպրոցի տնորեն Արշակ Ռամազյանը, Դասընթացավարների հետ զրուցել է Սվետլանա Խաչատրյանը եւ նրանց կարծիքները ներկայացրել Լուսարարի այս համարում։ Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին էր նվիրված օգոստոսի 18-ից 20-ը կայացած ասմունքի համահայկական 4-րդ մրցույթ փառատոնը Բերթաքաղաք Շուշիում։ Փառատոնի հովանավոր կազմակերպիչն է Ավան Շուշի Պլազա հյուրանոցը։ Փառատոնին աշխարի 8 երկրներից ավելի քան 90 դպրոցականներ են մասնակցել։ Մրցույթի թեմաներ եղերտ եւ վերածնունդ։ Նպատակը բորբոք պահել սերը հայրենիքի հանդեպ, խրախուսել գեղարվեստական քաղաքական արտահայտիչ ընթերցանության կանոններին դիրապետող ասմունքողներին։ Երրորդ օրը ամփոփվեցին մրցույթի արդյունքները եւ ներկաների միահամուր կարծիքով հաղթողը վերստին հայի ազգապահպան ու Աննա Կոն Վոքիներ։ Լուսարարի այս համարում տպագրվել են ուսուցիչների օգոստոսյան խորթաժողովների ժամանակ հնչած Շաումյանի, Շուշիի, Քաշաթաղի, Հադրութի շրջանների կրթության համակարգերի 2014-2015 ուս տարվա աշխատանքների մասին հաշվետվությունները։ Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի միջոցառումների շրջանակում ԼՂ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության հրավերով Արցախեր այցելել պատմական գիտությունների տեխնացու Քնարիկ Ավակյանը, դոստրա ցեղասպանագետ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վերժինե Սվազելյանի, լուսարարի այս համարում տեղ գտած լրագրող Մելանիա Միլոնյանի հարցազրույցը շատ բան կպատմի պատմագիտության նվիրյալ Քնարիկ Ավակյանը Սարգսյանի մասին։ Լղագրության, գիտության եւ սպորտի նախարարության լուսարար գիտակրթական թերթի հերթական համարում տպագրվել են հանրապետության քրթական համակարգի անցուդարձին նվիրված տարաբնույթ եւ հետաքրքիր այլ նյութեր։ ավարտվեց դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը